karanta jiya shi ne ita ce aya ta ashirin mala yace thumma taqaddama fi bayani anwa'id dalalat wato Allah zai zo kuma ya kaddama muna bayani na irin batoci wanda yake eh, kafirai kuku mutane suka bace bayan da sun kasance al'umma daya faqala to a wannan aya mene suke cewa ya quluna laula unzila alaihi ayatu min rabbih tambaya suke mushrikai me yasa ba saukar mu annabi aya ba me yasa ba saukar ba to akwai hadisin jiya da na so in karanta shi gashi nan wani hadisi na muttafaqun alayhi an raito shi an abi hurairata qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma min al anbiya'i nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa wato yake ne ya game su dukkan su illa u'tiya ma mithluhu amana alayhi al bashar sai an bashi abubuwa na ayoyi wanda yake a irin wannan aya mutane gaba ɗaya za su imani da shi wa inna ma kana alladhi utitu amma ni inna ma lil hasr abinda aka bani <clears throat> alladhi utitu abinda aka bani na wannan da yake mutane su imani da shi wahyan wahyi ne Allah ya bani awhahu Allah ilayya Allah ya mun wahayin shi fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al saboda haka ina fata in kasance nafi dukkan sauran annabawa mabiya ranar tashin kiyama ba wani abu bane wato maganan a zo da aya a canja wani abu na kawun zamani ya wuce dan adam hankalin shi ya wuce yanzu ka zo ma ko dai a ce maka sihiri kake ko a nemi dabarar da kake yi amma mutane ba a ɗauki hankalin su da wani abu na canja yanayi ba a ɗaukewa abinda ake ɗauki hankalin mutane yanzu shine ayat kauniya yanda Allah ya tsara duniyar nan cike take da ayoyi komai da ka gani na ilimi duk shine ayoyin ba maganan wai kuma a canja aya daga ɗabi'ar ta ba shi bane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce aya dole ya zama akwai kalubalantan kafurai akan aya ku yi irin shi in ba za ku yi ba ku yi imani daga Allah ne akwai tahaddi shi na kira kira tahaddi to a cikin qur'ani tahaddi ɗaya ne fa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin cikin qur'ani duka annabi bai tahaddi bai kalubalanci kafirai ba sai da Qur'ani ashe shine ayar shi wadda aka kalubalanci al'umma kuma wannan kalubalantan tana nan har yau ka duba shi ta fuskan ma'ana ka duba shi ta fuskan lafz da jamalin eh, abin magana har yanzu ba mai iya yin Qur'ani saboda haka har yanzu shine mu'jiza annabi alaihi salatu wassalam saboda haka annabawan ma da suka zo da ba su gaskata da wayannan ayoyi ba a cikin abin da na kira a bible na ce a sick and adulterous ba sick ba ne a wicked and adulterous generation sticks after a sign and there shall no and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonah abinda aka ce Bible Isa sun matsa mishi shi ma ya kawo ayoyi ya ce to ba wani ayar da za a baku sai dai wato <clears throat> mutane masu muyagun mutane mazinata suke neman aya ashe mutum da ke da hankali ba irin wannan abubuwa ke nema ba hawari al'ada wannan abin da ya ce cikin kuma abu da ne kotun a bible shi ma um, matthew 27:49 and about the ninth hour jesus cried with a loud voice saying yadda suka ce yana alay alay wanda ke sunan allah kenan allah allah lama shabahtani lama shabahtani me yasa ka kyale ni that is to say why god my God has thou forsaken me nan na kawo shahid cewa uh, in har sun rubuto Isa alayhi salam lokacin da musiba ta zo ta kewaye da shi shi ma ya koma ma Allah to me yasa suke koma mishi me yasa ba za su koma ma Allah ba kuma Allah mu da su ɗaya ne Allah shirya da mu wani ya tambaya game da <coughs> mai hako, mai hako. sai na ce mishi zai sake lalla ba zai sake lalla ba kawai zai gini na akan sallah kuskure ne na a wannan magana to yau muna wannan aya ta ashirin da hudu inna ma masalu wato sifatu nan Allah zai muna bayanin wannan rayuwar duniyan nan da yace mai gushewa ce shi ne Allah kawo muna da misalinta inna ma masalu sifatu wa inna ma laysat lil hasri لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا أمثالا غير هذا wato wannan labarin da zai zo wannan misali da zai zo Allah ya buga wayansu misalai daban-daban saboda haka wannan ba ba wai an ce misali ne kawai irin shi ba ba tamsili ne shi kadai babu wani irin misali na duniya ba duniya tana da misalai da yawa amma inna ma din kuma hasar ne akan ita ma duniyar iyakan abinda misalin nan yace haka sauran misalan suke wato ko da yake daban-daban amma dai wannan ya nuna yadda rayuwar duniyar take nan a dunkule mene ya yace gaira hada ko eh, innama masalu hayatid duniya. misalin rayuwa ta kusa ita ce wannan ta kusa wato ta duniya tama'in matar kaman dai ruwan sama ne anzalnahu minas sama'i muka saukar da shi daga sama fa ikhtalata bihi bi sababihi nabatul ard domin saukar da shi ruwan nan da aka yi daga sama ya zo ƙasa sai tsire wato shuke-shuke na duniya suka cakudu da shi suka haɗu da shi ikhtalata suka haɗu da shi washtabaka ba'du habi ba'd wani sashen ruwa da sashen shuka suka haɗu mimma ya'kulu nas daga abinda mutane ke ci min burrin wa sha'irin wa ma na alkama da sauran iri kamar shinkafa da abubuwa je wal an'am da kuma abinda dabbobi ke ci min alkala na ciyawa to Allah ya saukar da ruwa ruwa ta shiga cikin ƙasa ƙasa ta haɗu da tsirin wato ‘ya'yan itace hatta idan akhadhat al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa za ta riƙe ƙawarta yani bahjatuha kyawun ta minan nabata na gashi ‘ya'yan itace iri-iri wa zayyanat bil zuhur wa bil zahar kuma Allah ƙawata wannan duniyar nan gashi nan da da hore iri-iri fulawowi ga sunan kala-kala jajaye ba duniya ta yi kyau wa zayyana ta yi kawata wa asluhu wannan wa zayyana asluhu ah, ta zayyana ubdilatit ta ta dinnan ta ta zayyana aka cire ta aka maida ita za zayan wa udghimat za sai za da za aka kuma hada su zama wa zayyana wato lokacin da Allah zai saukar da ruwa wannan ya cakudu da iri da ke cikin ƙasa abu ya fito na tsiro abinda mutane ke ci na abinci da kayan itace da dabbobinsu al'am suke ci na ciyawa har sai lokacin da wannan duniya ta riƙe ƙawarta kuma ta yi zina ta gyara kanta ta yi kyau wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha kuma ma'abotan wannan ƙasa ko ko duniya suka je qadirun alaiha suna da iko a kanta mutamakkinuna min tahsili thimariha wato sun kahu a lalle za su iya girbe ko ku za su iya samu ƴaƴan itacenta ataha amruna to sai sun kai wannan irin imma na jin daɗi da yadda da cewa kai alhamdulillah mun komai muna iya iko akan shi sannan al'amarin mu zai zo akan ta wannan al'amarin qada'una aw azabuna Allah zai kawo ƙarshen ta ko ku azaba shi wannan azaban zai zo lailan aw naharan cikin dare ko rana faj'alnaha ay zar'uha sai mu mai da ita wannan wato shuka ko ko wannan duniya hasidan kal mahsud kamar wanda aka girbe bil manajil wanda aka girbe da lauje wato laujuna ka an mukhaffafa ay ka annaha lam taghna lam takun wa lan sai ta zama wannan duniya bayan Allah ya zo da al'amarin cikin cikin dare ko ko da rana sai Allah ya maida wannan wannan gonar da ta fito ga ta da horanta da kyanta da komai ka Allah tagna kaman bata taba zama ba bata kasancewa ba taba wato <clears throat> aukuwa ba bil amsi a kan jiya kazalika nufasil al-ayati liqawmi yatafakkaru haka da muke daki daki bayyana ayoyi amma ga mutane masu tunani masu tafkiri qala qatada innal mutashabbihu bid dunya lalle wanda yake yana riko da duniya damdam ya rike ta yana jin dadin ta ya atihi amrullahi lalle al'amarin Allah wa azabu da azabu shi zai zo mishi aghfala ma yakunu lokacin da yafi cikin gafala wato cikin kula da lura da abin da yake ma yakunu wajhi ko ma yakunu wa wajhi tamthil to fuskan wannan misali da aka bayar anna gayat hadhihi dunya karshen wannan duniya gayata allati yantafa biha albaru wanda yake mutum zai ji dadi da ita kinayatu an hadhihi nabatat wani kinaya ne aka yi da wayannan shukin da Allah ya faɗa alladhi lamma azama raja lokacin da yake fata yayi girma sosai fil intifa'i bihi zai amfani da abinda duniya kasa <clears throat> ta fito da shi waqa al ya'as minhu sai Allah ya yanke kauna daga gare shi wal anna al mutamassik bid dunya kuma wanda yake ya rike yayi riko da duniya idza nala minha bugyatahu lokacin da zai samu bukatar shi wata wannan duniya ya ji daɗi ya isa abin da yake ta nema atahul maut sai mutuwa ta zo mishi baka tan ba tare da shiri ba fa salabahu ma huwa fihi Allah kuma ya kusai wato mutuwan nan ta kwace mishi abin da ya kasance minan na'imi dunya wal zati hada jin daɗin ta wato sai mutun ya kai kimma na abin da yake so ya zama mutun yake so ya zama miloniya yayi ta wahala sai da ya zama miloniyan sai Allah mota ta zo ta dauke mishi abin da ke ta ita fama kan shi mutum yake su mulki sai ya samu mulkin sai Allah kwace mishi mulkin ko ya kashe shi wato haka rayuwar duniya take sai ka ka kimman kana tsammani kana da iko akan abu shikenan sai al'amarin Allah ya zo lailan aw naharan kuma Allah ya ce lailan aw naharan mu zo magana duniya gaba daya a dunkule tunda ita ce misalin ce rayuwar wannan duniya kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi Allah ya fitar da tsiro abinda mutane ke ci ana amfani da shi da dabbobi suna amfani da shi har sai duniyan nan ta ɗauki ƙawarta, kuma ta bunƙasa sannan mutanen duniyan nan suke tsammanin cewa suna da iko akan wannan duniya sai al'amarin Allah ya zo shi yasa masu tafsiri suka ce haka haka lahira za ta zo al'amarin duniya misali ne Allah ya bada inda lahira za ta zo za ta zo mutane bagtatan la ta'tikum illa bagtata ba ba tsato ba zamani ba zato ba zamani haka kawai ran tashin kiyama za ta zo bayan to lokacin da duniya za ta dauki kawarta mutanen duniya su ji qadiruna alaiha ba abin da ya buwaye su a cikin duniya mai lura da al'amura ko zai ga cewa yanzu haka aka dosa dan adam ya kusa ya kusa ga cewa fa duniyar nan ya kusa ya mallake ta gaba daya to a irin wannan gafala ana cikin irin wannan rashin kula sai al'amarin Allah ya zo lailan aw naharan domin yanzu Allah ya halaka duniyar nan zai halaka ta ne tana dare a wurin wayansu rana a wurin wayansu in Allah zai halaka duniyar nan mu yau rana yanzu nan rana a wurin mu amma dare ne a wurin wayansu to haka duniya za ta zo sai Allah ya mai da ita kaman wurin da aka girbe kaman dai jiya bata zama bata kasance ba wato zai halaka komai da komai abin da ke kan kasan nan amma wani aya ce ga mutane ya tafakkarun suke tunani dan adam ya kai kusan irin wannan hali na Allah ya kama mu cikin gafla ya kama mu cikin mantuwa sakaci domin muna gani abubuwan da ake samu na ci gaba na ilimi to wannan kashedi ne wannan misali ne ga mutane cewa in mun mance da Allah to Allah zai mance da mu ya mantar da mu kanmu mu ci gaba da abubuwan da muke sai kawai kwaram mu ga sa'a ta zo ko azaba kamar yadda azabar corona nan ta zo faj'a ana bukin ƙarshen shekara duk duniya shekara ta zo sabuwa sai watanni ake duniya tun daga tokyo har america kowane ƙasa buki musulman da wanda ba musulman ba shi sabuwar shekara miladiya ta zo ba wanda ke tunanin cewa da 'yan watanni kaɗan za a zuwa kulle ko ina wuri ya tsit ka allam ta bil ams kamar jiya ba jiya ne muke buki ba muke cakuduwa to haka ranar tashin kiyama za ta zo mutane bagatatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Wulalle tashin kiyama zai zo mutum biyu sun shimfiɗa tufansu suna ciniki wanda ya shimfiɗa suna ciniki nawa za ka saya nawa za ka saya suna cikin wannan ciniki tashin kiyama zai zo ya ce ba za su naɗe kayan su ƙara ciniki tashin kiyama zai zo haka nan mutum zai je ya ɗebo madaran raƙumashi yana so ya zo gida ya sha ya ɗebo ta kafin ya je ya sha tashin kyama zai zo hakanan wani zai na gyara tafki inda zai tara ruwan shi inda zai shan ruwa kafin shan ruwan nan tashin kyama za ta zo wani zai ɗauki loma tuwo haka zuwa bakin shi kafin ya sa cikin baki da ɗauko loman nan kafin tashin kyama zai zo sa'a za ta zo ma'anan shi ba za ta zo sai baktatan domin wanda ya je kasuwa ya shimfiɗa tufa yana ciniki yana tunanin ranar nan zai tashin kiyama kalla bai tunani wanda ya je ɗebo madaran raƙumai shi yana so ya je ya sha bai tunanin tashin kiyama wanda ke zaune mutma'in ya sa loma a baki zai ci kafin ya kai shi baki tashin kiyama zai zo to haka za ta zo mana sa'a saboda haka mutane su ɗauki saunarsu mutane su ɗauki wannan darasi da abin da Allah yake addaba duniya misali gashi an kashe kuɗi an yi gina-gine iri-iri skyscraper gini can sama hanyoyi komai an yi amma gashi yau Allah ya mana misali ba mu iya amfani da su filayen jirage an ce yanzu jirage jirage jirage wanda suke zaune a ƙasa sun fi dubu goma kuma kamfani kamfanin jirage da pilot pilot da za su rasa aiki aka ce zuwa wato wata mai zuwa za su kai dubu tis'in matukin jirgi pilot ƙwararre amma za a ce an sallame ka ba aiki Wa ya taba tunani jiya cewa wannan mu'assasar da ake miliyoyin kuɗi yanzu a zo ma'aikatanta ma a kore su ba aiki yanzu ba abin da ke amfanin ɗan adam a yanzu ba abin da ke amfanin ɗan adam a yanzu sai abin da yake yana taimaka al'umma ko abincin da za su ci ko maganin da za su sha shi kaɗai nake ke gaba ashe mu yi la'akari da wannan abu mu ga cewa yadda muka ɓata kuɗi muka ɓata lokaci muka ɓata abubuwa yadda suke maganar ƙwallo kashe kuɗi a yi ta kallon mutane na buga kwallo ana kallo ana jin daɗi to me amfanin ƙwallon yanzu duka ƙwallon da aka buga tun da aka me ta yanzu a wurin ɗan adam babu yanzu mutanen da ake gaba an sa musu ido ana jiran su zo da wani abu su ne likitoci masu karatu masu ikra kuma bismi rabbikal ladhi khalaq likitan da da in mawaki ya zo sai a bashi miliyoyi shi kuma da ke nake samun albashin shi yanzu duniya na jiran shi ilimi ilimi ne kada ya rage ma dan adam ya yi amfani da shi don ya fita daga wannan kuma su ake jira ko abin da ke halaka dan adam kamar jahili da jahilci jahili da jahilci saboda haka mu ɗauki wannan darasi kamar yadda Allah ya kawo mana wannan ya muna gargaɗi kada ran tashin kiyama ta zo ta same mu a cikin wannan hali in Allah ya kwaranye muna wannan don Allah mu koma mu yi abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai amfane mu duniya shine duk abin da zai taimaka wa ɗan adam na abincin shi na ilimin shi na kiwon lafiyar shi mu kashe kuɗi akan wayannan abubuwa mu mance da wannan gine-gine ba komai in garin mu bai bai da wayannan manya-manyan gini ba komai in dai mun ci mun koshi yaran mu na karatu ko muna da lafiya me da me ka domin duk gini nan da ka sa za ka zo ka mutu ka bashi kai kanka sannan kuma Allah zai zo ya mai da shi kamar wurin gonar da aka girbe bai da amfani to me yasa kashe wannan miliyoyin kuɗi maimakon miliyoyin kuɗi na mai da su kan mutane a nuna musu addinin su a nuna musu zaman wato eh, ilimin duniyar su miliyoyin kuɗi wanda zai isa sha'awar duniya ta bi mu to gashi nan yanzu sha'awar ta zama kowace ƙasa ƙasar american nan da yake ba su da da'a mutanen nan kuma za su ga wannan musibar da za ta kace-kace da su yanzu haka a duniya ba kasar da corona ke wato halakawa kamar mutanen Amerika don zunubansu da rashin da'arsu da sha'awarsu can ne liwaɗi ya fito auren maza da maza can ya fito mata da mace can ya fito duka wani musiba can ta fito aids can ya ɓilla ba su da ɗa'a kuma ku haɗa su da china china da aka ce lockdown kowa shige gida kowa shige ba ka ganin tsinki a waje sun daƙile abu wurin da ya fito cikin mutum dubu uku amma wa'annan wannan na cewa a fito wannan ya fito da shubha ya watsa a duniya wato shaɗanni mutane ba kan ilimi ba su ruɗa kansu kuma shugabannin abin da suke so shine tattalin arzikin ƙasa ba mutanen da za su mutu ba shugaban ƙasar nasu tattalin arziki yake so ya za a yi ya za a yi tattalin arzikinmu ya ruguje to in an ce ashirin cikin ɗari na mutanen za su mutu fa bai damu ba waye ga shi mai cikin wanda za su mutu in abu ya fantsama wannan mutane sun ɗauke wannan musibar nan sun ɗauke ta da wasa ƙwarai da gaske ban san kuma haka Allah ke yi ya azabta mutane ba ta zo mana duk da sharuɗan cewa wannan azaba ce ta Allah muna fatan Allah ya tsare mu daga wannan azaba kuma wanda ta shafe shi Allah ya sa ya zama mishi kafara kuma ya zama mujahidi in ya bi sunnan manzo Allah alaihi salati wassalam wallahu yad'u ila daris salam huwa yad'u ila daris salam shi kuma Allah ba kawai duniya yake dubawa ba yana kiran mu ne zuwa ga wato gida na aminci assalama wa hiya aljanna yana tattalin yana nuna maka hanya don da zaka shiga aljanna bi du'a ila iman da kai wato yana da kiran ka zuwa ga imani wa du'a targhibun nas fi hayat al-ukhrawiyya haka nan kwadaitar da mutane ko ko kiran mutane ana kwadaitar da su rayuwa al-ukhrawiyya wato tabta mai zuwa ta tashin kiyama asara tarhibihim min hayati dunya bayan Allah ya tsotatar da kai fa rayuwar duniyar nan fa duk abin da ka shuka mata fa ta Allah zai zo ya girbe shi duk abin da kake in dai duniya kake zaka rasa shi in mulki ne zaka rasa shi in lafiya ce zaka rasa shi ko me kake da shi in iyali ne kake zaka rasa su duk abin da kake da shi sai ka mutu fakirinka duk kudinka mai fakiri shine wanda kudin shi bai biya mai bukata to kowa sai ya mutu fakiri kuma duk sarki da shugaba sai ya mutu talaka domin in bai mutu ba akan mulkin aka kwace zai zai iya sauka ya zama talaka wani na jan shi wanda yake da shi yake jiya kuma wani zai zinka jan shi to me na tazawa in lafiya kake ji duk lafiyarka sai ajalin mutuwa ya zo maka Allah tsare mu to wa yahdi man yasha kuma Allah na shirar da wanda yake so hidayatu shirewa shi ila siratal mustaqim zuwa ga hanya mi miƙaƙƙa hanya wato shine diril islam wato addini na kauya lil ladina ahsanu lil ladina ahsanu الحسنى amanu lalle wayannan da suka kyautata wato suka yi imani suka yi aikin kware suka bi annabawa bil imani da imani suna da alhusna abin da yafi kyau wannan fi'li tafdil ne amma muannas wato suna suna da aljanna aljanna ita ce alhusna ta fi duniya kyau duk wanda ya kyautata to za a bashi abin da yafi kyautatuwa shine aljanna wa ziyada haka nan ba kawai eh, husna din ba wa ziyadatun za a ƙara mishi wani abu a kan wannan wa nazaru nadru ila Allah ta'ala ilaihi ta'ala shine kallo zuwa ga Allah maɗaukaki, kama fi hadisi muslim kamar yadda aka rawaito a hadisi muslim suhaib ya rawaito shi cewa bayan Allah ya sa mutanen aljanna aljanna kowa ya natsu inda yake sai Allah tambaye su kuna son ƙarin wani abu sai su ce ya ubangiji gashi ka faranta muna fuskan mu mun yi haske mun ji daɗi ni'ima komai kuma wani ƙari za mu yi sai Allah ya kashafa minar hijab ya kwarrenye hijabin shi tsakanin shi da halittu in Allah cire wannan hijabi suka ga Allah sai ya zama ba wani abu da aka ba su ya kai kawai dan duban Allah da za su kalle shi ba daɗin da ya kai shi Allah ya samu na cikin da za mu ga Allah wala yarhaquhum yani ya gashahu wujuhum qataran qatarun haka nan kuma irhaq yarhaqu wato a dora mutum abin da yake yafi karfin shi haka nan qatarun shine sawad wato fuskasu Allah ba zai dora musu abu mai wuya ba nan nan isti'ara ne Allah ba zai dora musu abu da zai bakanta musu fuskar ba ya zama ya shahu ya lullube su wala zilla haka nan wani kaskanci ka'aba da wahala da cuta duk Allah ba zai sa musu ba a cikin aljanna walaika ashabul jannati hum fiha khalidun wayannan sune ma'abotan aljanna kuma a cikin a cikin aljanna na khaliduna masu dawwama ne a ciki saboda haka shine halin aljanna ganin ubangiji ma ya fi komai amma shi munafiki ko kafiri ba zai ga ubangiji ba zaka so ru'usuhum inda rabbihim ba su ya tsaga masu su ga ubangijinsu domin Allah ya haramta musu ga wannan gani na ladda الله شير دبو والذين الذين كفروا السيئات alladhina utifa ala alladhina ahsanu sai Allah ya atafi wato ya haka tunda ya ba mu labarin yan aljanna yanda suke da ni'imar da suke da ci da wani ƙari da Allah zai musu na su yinka ganin Allah to walladhina su kuma utifa ala alladhina ahsanu ay walilladhina su kuma wa'annan wa'anda suke kasabu sayyi'at suka aikata muyagun ayyuka amilu ashirk me suka aikata sun hada Allah da wani to irin wayannan jaza'u sayyi'atin bi misliha sakamakon mummunan aiki bi misliha da irin wannan aiki in mutum yayi mugun aiki sai Allah ya bashi sakamakon irin aikin da yayi in daya sakamakon shi daya amma in kai aikin alheri daya sai Allah ya baka goma to duk da wannan kyauta ta Allah wannan tausayi na Allah wannan mai zan ce generosity kawai kalman shi kenan generosity wai duk da haka wani sayyi'at din shi nan har sai sun bi sirrin jiyayi hasanacin shi ai kun san wannan mutumin mugu mutum ne aikin ashan shi wanda yake in yayi sai a bashi daya in yayi alheri daya a bashi goma amma an zo skeli wannan na ashan ya zo ya fi na alherin shewa to ai kun san wannan mutumin nan irin su ne in sun mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum in ya mutu eh, mustarih aw mustarah minhu wannan ko ya huta ko an huta daga gare shi aka ce a ah, ya magana ya huta ko an huta ya ce wanda ke aikin kwarai mumuni in ya mutu shi hutu ne domin ya ɗauke mishi taklif ya samu hutu wanda kuma aka huta daga gare shi shine mai sharri irin wannan mutum bai da alheri har sharrin shi ya ninka ya ninka alherin shi alhalin kai abun ɗaya na alheri Allah zai baka lada goma amma duk da haka a ce jaza'u sayyi'atin bi misliha mutum Allah ya tsare mu gaba daya wa tarhaquhum hakan nan kaskanci kuma zai lullube su malahum min Allah azaid min asim zai zan ba su da wani wanda zai mani wanda zai kange su tsare su daga Allah ba su da shi a ranar tashin kiyama ka annama ughshiyat ulbisat wujuhum qita'a kaman dai fuskokin su an lullube ta ughshiyat ko ko an saka musu tufa qita'an wannan tufa kaman me wani bangare ne bi fathi ta'i jam'i qita'a wa iskaniha ay jaza'an kaman dai an ba su juz'an kamar dai an samu wani bangare na duhun dare minan laili na dare musliman mai duhu an kulle fuskar su wato fuskar za ta yi baki ta yi duhu ta lalace wannan kinaya ne ba wai lalle sai baki ba domin dufarin mutum in mutum in kafuri ne zaka ga bakin fuska a fuskar shi kuma in mutum mumuni ne komai bakin shi sai kaga rahama da fuska da sake fuska da da ni'ima a fuskar shi ba wai launin ake nufi ana ba da misali ne min al-lailil muslim muslima wato kamar an lullube fuskar su da duhun dare wani juz'i na duhun dare ulaika sabun nari to wa'annan fa ma abotan wuta hum fiha khalidun su za su dawwama a cikin wannan wuta Allah ya tsare mu daga wannan wuta wa yawma yahshuruhum ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم manzo Allah ta ambata yawma nahshuruhum ranar da za mu tada su ai al-khalq halittu Allah zai tada mala'iku ya tada aljannu ya tada mutane domin jami'a jami'an dukkan su za a tada su thumma thumma naqulu lil ladina ashraku sai mu ce ma wayannan da suka yi shirki makanakum nusiba nusiba eh, ilzamu muqaddaran wato ku wurinku makanakum an tada su kowa tsaya wurin shi domin za hisabi kada ka fara motsi kaga hanya aljanna ko zaka fara ka tsaya wurinka makanakum antum ku yani ta'kid lid-damir al-mustatir fi al-fi'l al-muqaddar liya'tif alayhi ku tsaya wurinku antum domin akwai damir mustatir makanakum ku ku tsaya wurinku antum ku da ake magana wa shuraka'ukum da wayannan da kuke shirki kuke tarayya da su ku tsaya ai al-asnam fa zayyalna sai mu rarrabe zayyana yani Allah ya rarrabe su mayyizna mu bambance tsakanin su bainahum man da ake bauta ku zo nan gefen ko kuma da kuke bauta ku zo nan gefen kuma kowa tsaya wurin shi kuna kallon juna fa zayyalna bainahum yani bainal mu'minin da kuma muminai mu'minai ku kuma ku tsaya can kama fi aya kama yadda ke cikin aya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazu ku mujrimai wamtazu ku rabu daga wanda da suke mutanen kirki saboda ka kai mujiri kai ma in ka ga ai mujirman sun fara kai ka san da zaka tun kafin ai hisabi Allah ya tsare mu wa qala lahum sai Allah ya ce shuraka wa qala lahum shuraka'um sai wayannan da suke tarayya da su ma kuntum iyyana ta'budun to nan ne wurin an rabu gashi an zo a haɗu a gaban Allah sai kuma wayannan da ake bautawa ake haɗa su da Allah sun ce ma kuntum iyana ta'budun a'a mu ba mu kuke bautawa ba ma nafiya wa qaddima al-maf'ul lil fasli an qaddama maf'ul shine iyana yani ma kuntum ta'budun iyana amma an qaddama shi lil fasli saboda ka wannan ranan za su za barranta daga wanda ya shirki da su isa alaihi salam zai barranta da wanda ya hada shi da Allah zai barranta to ka zo ƙasa duk wanda aka hada da Allah zai barranta Ali bin Abi Talib zai barranta duka waliyai shin wannan as-salih wa talih mutumin kirki in an bauta mishi shi din ma duk da kirkin shi sai Allah ya ce tsaya ka ansa ka ansa jarabawa kai ka ce ayi maka mutumin kuma da ya dora mutane shi ma din za a tsayar da shi ya san kuma shi yayi fa amma ranar zai inkari yace a ba ni suke bauta ba gashi suratul saba wa yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati للملائكة أهؤلاء إياكم kanu ya'budun ba Allah ce zai fitar da khalq ba ga mala'iku ga aljannu ga mutane mutane ma a raba su ga mujirmai, ga masu imani ga kuma wanda suke bauta ga wanda ba su bauta duk an yi wannan sai Allah ya nemi sai ya ce ma mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abudu Allah ya nuna mutane ya ce wa mala'iku shin wa'yancan mutanen ku ne suka kasance suna bautawa subhanallah kun san Allah yana da ilimin komai kuma mala'ikun nan yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna Allah ba sa saba ma Allah cikin su kawai iblis ne kana min jin sai su qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim mala'iku subhanaka anta waliyuna min dunihim sarki ya tabbata gare ka kai ne waliyun kai ne abin jibintan mu min dunihim ba ba mutane ba to ba ne matsalan ba bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun mala'ikun ne a gaban Allah ran da ba mai ƙarya da masu ba sa ƙarya wayannan mutanen sun kasance ne suna bautawa aljannu ba mu ba mala'iku aljannu suke bautawa domin mafi yawan su sun yi imani da aljannu aktharuhum bihim mu'minun sun yi imani da aljannu kai wa tsira to ba wai imani akwai ba kowa ya imani akwai aljani kowa ya imani akwai aljani amma shin yana amfanarwa yana cutarwa in kai imani aljani na amfanarwa yana cutarwa ka bauta mishi domin ba mai amfanarwa ba mai cutarwa wa sai Allah rabbul alamin ko mala'iki bai iya yi mala'iki ba zai iya ba to mutane nawa ke bauta aljannu mutane nawa suka iman da aljannu mutane nawa suke neman a haɗa su da aljannu ko a yi musu aiki a ce za a yanka mutum wai aljani bai iya maka abu sai ka saba ma Allah aljani bai iya maka abu sai ka saba ma Allah sai ce to me ne sabo yake so a yi wani aljani domin bukatan mu ta yawa muna so mun damu wala Allah bayan haka kuma mu zama kaumun salihin kamar yadda ikhwatu Yusuf suka ce su kashe shi amma daga baya zama salihai shine ke jan mutane za mu yi bannan amma sai mu tuba mu istighfar mu je mu yi umra mu yi duk abubuwa za a yi mu sadaka amma dai wanzu mun matsu ko aljani zai iya ayi shine matsalar to kai imanin aljanin zai iya shine ran tashin kiyama kana bautawa aljani kai imanin ma zai iya shine matsalar akwai aljanu eh amma suna iya ba su iyawa to Suleiman fa wannan wani mulki ne Allah ya bashi birkice mishi su suka iya abin da suke yi amma ba su iya yi a ɗabi'a so imani aljani na iya yi shi ne matsalar saboda haka sai muyagun malaman su ce eh wannan aljannun fa kun san maradatu shayatin fari. sai kun kawo mutum kun yanka an mai layya da mutum shi kuma wannan bokan ko wannan shedanin malamin ne yana yin haka ne don ka girmama al'amarin ka fito da kuɗi maƙudai ka baya. kuma ya ɗaure ka in ka bashi kuɗin nan an kashe mutum ba yadda za a yi ka tona asiri shi sa mutum ya tafi shi sa mai imani da sihiri mai imani da aljannu ran tashin kiyama mala'iku za su nuna su ya ubangiji ba mu suke bautawa ba sai su nuna aljannu kun kansu su ne suke bautawa kai kai sun yi imani da su domin imanin da wani yayi yi da aljanni bai yi imani da Allah ba yanzu a ce maka in ma wasu wasi ya zame ka ka ce kula a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari ina neman kariya daga ubangijin mutane malikin nas sarkin mutane duk kai wannan neman rantsuwa daga aljannu da mutane ka ce a wai ba za ta yi ba a kai ba ta yi yani qur'ani da Allah ya sauka akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai aiki sai ka je wurin boka kai kenan ka iman da boka yi ka iman da aljannu sun fi ubangiji karfi a wurinka in kana da bukata ba za ka tambayi Allah ba in ya baka zai yi wai in ka tambayi Allah wani abu ya hana ka to ya ansa maka ba so nawa mutum yake tambaya a bashi mota ya Allah ka bani mota motar ta zama ajalin shi mutu mutum so nawa yace kai na ga wata mace kai ni da zai da za a yi mal ai mun ai mun ta so ni kawai ni dai ina son ta bai san kumbula zai so ba a gidan shi ita ce za ta halaka shi matan nan ba gaban nan mace ta cika mutum kuka ba ka sayo ma musiba shi yasa duk lokacin da kai istikhara ka nemi Allah zabi ka yi addu'a duk abin Allah ya baka ka ce alhamdulillah domin baka san me ke bayan shi ba inda kai istikhara wata yarinya miji ya zo mata a za a daura aure daren auren da za a kai ta kawai sai ta ji wani abu ba ta jin daɗi sai ta ce kawai a yi hankuri gashi an taru za a wanke ta a kai ta gidan miji amfani istikhara kenan ta ce a da Allah sai hankuri gobe aje da safe gobe ba yau ba ba daren nan ba aka yi da ta ce a sai ba daren nan ba dai shikenan to ya za a yi amarya ta ki yadda ba ki son shine aha ni dai kawai ban so a kai ni dai yau gobe shikenan wannan daren sai ga wani mutum ya zo ya buga gidansu yana neman ubanta kwan kwan kwan waye ni ne aka zo aka zo na yace ni ne dokta, kaza kaza ina mamaki ina zaune a cikin asibiti a ofis sai aka kamun takaddan aure na diyarka da wani bawa Allah sunan shi kaza to ina son gaya muku ko da yake likita bai koyi asirin yana bai tona asirin mara lafiya amma wannan patient ina ne yana da ciwon AIDS ya zama dole wannan ba dole faɗa mutum na da AIDS mutum na da ciwon AIDS zai samu ‘ya'yan mutane ya koya ciwon shi ya cuce su to kun ga amfani addu'a kenan shi kenan aka bata aure sai yanzu Allah ya tsira da wannan mata da addu'a mijin da take ta fata tana ta murna Allah ya bata shi Allah kuma ya niyan inda ba Allah na son ta ba da kuma shi mijin nan zai zama halakakke saboda ka dan kana son abu so kada kai ka ka ketare shari'a musulunci domin wannan abun nan da kake so Allah na iya azabta ka da shi ka wahala ya kashe ka da shi shi yasa kada mutum ketare shari'a ko me yake so randa Allah zai tada mu gaba daya ga da Allah zai warware kowa zai turmi mala'iku ya sani ya san ya san bai da bayi kaman su masu mishi tasbihi ba sa ma numfashin su ma tasbihi ne ya sani amma dan Allah ya nuna wa mutane ya koya mana a duniya cewa ga abin da zan yi ko mala'iku fa za su tuhume ku ko mutanen nan za tuhume ki tuhume ku tuhuman ku da bautawa aljani duba kasan mu zamfara abin da ke fitowa daga zamfara abin kaman ba nan ne ma Allah ya fito da malam ba kaman ba kasan kamar ba a yi malam ba a ce a je a fasa gida an ajiye shi kayan tsafe-tsafe a cikin gusau garin da aka kafa shari'a musulunci a je a samu toilet an cika shi an yanyanka Kur'ani an cika shi toilet wani irin jahilci ne a cikin ƙasa lokacin da makiyaya suka addabi mutane sai aka nuna min gashi hoto mutane sun yi layi dogon layi me su yi karba essential commodities a'a wai wani boka ne can ke ba su layan bindiga kasar da aka ce an shari'a musulunci shari'a fa shine iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq karatu an ba mutane cikin duhun duhun duhun jahilci muna fata wannan gwamna ya ba ilimi mahimmanci kwarai da gaske a ba ilimi da noma kuma ilimi na addini sahihi ingantaccen ilimi ba na superstition khurafat ƙasar da suka tsaya aka yi shari'ar musulunci ta watsu yanzu ƙasar nan ta zama ita ce cikin wannan duhu ya zama dole a yi amfani da malamai a shiga ƙauyuka a koya ma mutane addini a fitar da su daga wannan mugun aƙida kuma wannan mugun aƙida ta maye kasan nan ba zan fara kaɗai ba cikin manya da wuya ka samu wani shugaba da kyar 'yan kaɗan wanda ba su yarda da matsafa ba ba su yarda da aljannu ba suna imani da su amma aljini kowa yarda da shi abin da ake cewa duniyan nan almar'i abin da ake gani bai fi biyar cikin ɗari ba mata ɗin ma akwai dark mata energy akwai dark energy kowa ya yarda akwai wani abubuwa kamar yadda muke da intelligence kuma suna da intelligence akwai amma kowa Allah ya mishi hanyar shi bai zama ka neme su kamar yadda ga rana rana gaskiya ce kuma karfin da ke cikin rana an ce abin da ke fitowa na haske da karfi da tsaka na rana a rana ɗaya ya ishi duniyan nan shekara ɗaya da za mu iya rike hasken da ke zuwa muna na rana na yini ɗaya zai ishe mu mu kunna fitullu mu yi duk harkar da za mu yi na shekara ɗaya abin da ke fito a rana ɗaya kowa to amma za ka bauta wa rana la domin hanyar ta daban hanyar ka daban wata ma hanyar shi daban wayannan halittun hanyar su daban itace ga sunan hanyar mu daban hanyar su daban amma sai ku zo ku mai da su su ne abin da za su kawo muku amfani abin da za su tunkuɗe muku sharri kuma ku yinka murguda ayoyin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna kawo tarkacen ruwayoyin ƙarya ku zo ku tsoratar da mutane da aljannu inna mazalikum shaitan yukhawifu awliya'ahu shaitan ne ke tsoratar da ƴan uwan shi fala takhafuhum wa ni in kuntum mu'minin Allah kada ke tsoro duk wanda ya tsore wani abu bil ghaibi an yadda jibilli kaga maciji igiya ta ji tsoro wannan ba komai jibilli wuta kana tsoro ka kasa ta kona ka wannan jibilli amma bil ghaib kana zaune haka kana tsoron malam wani zai jefe ni to malam wani na kamar da shi ilah ka mai da shi ila ko ko ga wani aljani ina son kaza zai bani ka mai da aljani ila ko zai kuɗe mu wani abu ka mai da shi ila saboda haka malaman haddi addinin musulunci ku fito daga wannan bala'i da na kudu alfa alfa alfa alfa wata mata ta je wurin wani alfa a ibadan me take so tana so ya mata addu'a sai ce mata sai an je daji to akwai irin mai ice nan nasu na pantry ne ko menene akwai masu irin hawa suna datsa shi ashe ya haɗa baki da shi suka je daji ta kwanta tsaya ta ta sa gwiwa kasa tana tsaye yace ta daga hannu ta daga hannu wai tana addu'a yana mata addu'a ya hada baki da wannan mai saran abun nan din su eh da addashi tana cikin addu'an nan shi kuma wannan sai fille kanta to me yasa wai wai ya kashe ta ne domin ya ji akwai masu kuɗi da suke son ɓangaren jikin mutane kuma wai don su yi tsafi da shi saboda haka shi yanzu ga mace ta zo mishi tana neman ya mata addu'a amma zai samu wurin da zai samu spare part ya yanke jikinta ya sayar ya sayar da harshe ya sayar da kaza ya sayar da kaza wannan wai shi kudin ne shi ya san duk bai aiki ba shi dai kawai da ya samu mace irin wayannan bai kamata a fito da su a musu kisas a gaban mutane ba yaudarar mutane da sunan addini gidan sihirin nan da aka kama ibadan musulmai ne to ina kuka samu addinin musulunci cewa ku yi tsafi a ina ƙasa duk ta birkice mu musulman da mun fi kowa lalacewa har gara na sufa fada fada fada fada zai zo coci ne ya maka waka ya dake ka ya ɗan tsallake ka ka bashi kuɗi shi kenan ka warke ka tafi to amma mu yanka mutane yanka mutane wani bawa Allah ke neman diya bai da da mata shi ba ta haihu ba za ka ce haɗa ka da wani malami aka haɗa shi da malami malamin da ya gan shi ya san mai kuɗi ne sai ce mishi to abinda za a yi ka samu yaro gaskiya sai an kawo jariri aikin shi bawon Allah ya ce ah, ni ina neman jariri yaro a ce ba zan samu yaro ba kuma sai na kashe na wani wani wanda ya samu ce kai imanin shi bai yarda da wannan ba abin da tsirar da shi kenan to abin da nake son kayama ma har yanzu bai tsira ba har yanzu bai tsira ba in yayi imanin kuma akwai wanda zai iya bashi in kai imanin cewa in ka kashe yaron wani za a baka yaro wannan imanin shine mala'iku suke faɗa aktsaruhum bihim mu'minun ran tashin kiyama kada kai imanin wani zai iya maka wani abu Allah kadai zai baka da Allah zai hana ka Allah zai baka dukiya Allah zai hana ka Allah zai shafe ka da cuta kuma Allah zai cire ta ba wani abu sai Allah in ka jingina wani abu daga wannan zuwa wani mala'iki ne ga su mala'ikun sun ce ba mu ba su ne suke ba kaga ran tashin kiyama mala'iku za su ce ba ruwan mu in ka jingina zuwa ga annabawa da salihai duk za su ce ba ruwan mu in ka jingina zuwa mushrikan ma shuraka su ma za su ce ba ruwan mu ma kunna iyyakum ta'budun ma ma kuntum iyana ta'budun ba mu kuke bauta ba wannan malamin nan mugun malamin nan ran tashin kiyama zai ce ban san ka ba ƙarya kake yi a gaban Allah zai ce bai san ka ba Allah shi da mu to alhamdulillah ga alhaji balarabe ya musa ya kawo zakashi da dubu goma sha biyar allah ya saka mishi da alheri sai zata kwamiti malam yana tambaya ne na farko yana tambaya ne kan wani kasuwanci hukunci wato ya ari dubu ɗari wurin wani da ya ari wannan dubu ɗari sai je noma da wannan dubu ɗari to bayan gama noma sai ya ce a biya shi da buhu goma shi ne ake kira a yi hmm. yani an yadda mutum ya taimaka da wani abu cikin noma akan in an girbe a bashi wani abu wannan eh, abin da za a bashi shine sakamon shi na wannan taimakon da yi ko ma kuɗi ne ko ƙasa ya bayar ko kayan noma ya bayar shi ne ake kira al-muzara'a wato muzara'a ya yadda halal ne amma ya zama sun sharaɗi akan haka hmm. to wannan tambaya biyu na cewa idan mutum ya yi auren kuɗi kuma ya yi zarka wanda ya yi noma da shi shin wannan noman da ya yi fitar da zarka tun da auren kuɗi wato mutum ne ya karbi kuɗi ko banki ko wani wuri sai ya yi noma da shi to lokacin da irin shi ya fito aka girbe kuma an ce wa atu haqqahu yawma hasadihi shin ya zai fitar da zakan wannan al'amarin abinda zai duba ya gani kuɗin da ya fito da ya karba a ce miliyan a ce aka bi miliyan biyu ko miliyan ɗaya yayi noman yayi noman ah, masara da ya noman masara sai kidaya harsashen buhuhuwan masaran da ya samu a wannan ba za su kai miliyan ɗaya ba in ba za su kai miliyan ɗaya ba babu zaka kan shi domin ba a fitar da zaka sai an cire abin da ya kai daidai bashin da ya yi amma da aka ya buhuhuwan sa aka ce kai wayannan za su yi miliyan ɗaya da rabi kaga yana da ƙarin rabin miliyan ko to zai fitar da zakka a cikin rabin miliyan nan kowane buhu goma ya fi cire ɗaya kowane buhu goma ya cire ɗaya to Allah ya saka da alheri a wannan wata baiwa Allah ce take neman mafita tana da matsala matsalar ta shine in tana cikin haila sai mijinta ya zo yana neman saduwa da ita duk hanyar da zai bi ya mashi wazi abu ya gagara kuma ta ce za ta kai wurin magabata wato waliye su shiga cikin wannan magana shi kuma ya mata barazanar cewa zai sake ta in ta kuskura ta kai wannan magana wurin magabata shin yaya mafita to Allah ya ce wa atazilu nisa a fil mahid haramun ne mutum ya je ma mace tana haila haram ne inda mijinta mashayin giya ne ko mijinta bai sallah za ta yarda da shi ta gaya mishi kai tsaye in ma ka yi ma Allah ko mu rabu kuma ta ne wa in ya tafarraka yughni Allah kullan min sa'atihi in dai rabu da miji don yana saba wa Allah to lalle Allah zai duba ya baki miji wanda ya fi shi inda yana son ke bari kada ki yadda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah masu zuwa matarsu ta dubura masu zuwa matarsu cikin haila duk matan kada su yadda har gara a raba wannan gara a raba wannan aure domin in ki ka yadda ya lalata ki duk wanda ta da ya lalata ta kuma ta babu domin duk mai zuwa mace a dubura zai zama bayan gida ba ta riƙewa.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 ta addabi mutane Allah ka kawar mana da ita Allah ka sanya mu zama cewa muna walwala Allah ka sanya mana imani Allah ka kare mana aqidar mu kare mana imanin mu ka sanya mu zama wato masu bin dokokinka da bin dokokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka sa mu bi sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصله لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين akwai marasa lafiya da muka sani kullum muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya yaye musu abubuwan da suke tare da shi na cututtuka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da wannan ƙasa lafiya ya zaunar da wannan jiha